Մարտակերտի շրջանի Կիչյան եւ Նորղազանչի համայնքներն իրար կապողը ոչ միայն ընդհանուր ճանապարհն է, որ տանում է նոր թաղամաս Կիլիկիա, այլ նաեւ կրթօջախը։ Այն կրում է Խաչեն Գումարտակի հրամանատար Կարեն Արաքելյանի անունը։ Դպրոցի բակում ազատամարտիկի կիսանդրին է հայացքը դեպի սահման դարձած բլուրներին։ Հուշարձանին կից խաչքար է տեղադրված։ Այն հուշում է անցնող դարձողին։ Խաչքարը տեղադրվել է հրանդինքի սպանության օրը 2007 թվականի հունվարի 19-ին։ Խաչքարի տեղադրման պատմությունը դպրոցի տնորեն Զորիկ Աբ รา համյանն է պատմում։ Կարելի ասել գտնվել է պեղումների ընթացքում Չան համայնքի միջպետական ճանապարհի կառուցման ժամանակ Կիլիկիա թաղամասի հարակից տարածքից է գտնվել եւ այդ տարվա շրջանավարտները բերել են դպրոց հենց հրանտինքի սպանության օրը տեղադրվել է Խաչքարի Դպրոցը երկհարկանի փոքր շենք է, որի մուտքից քեզ են նայում 18 ազատամարտիկների հայացքներ որոնց շարքը 2020-ի պատերազմից հետո նորից ավելացավ։ 1 րոպե լրություն 19 ընդհատված կյանքի հիշատակին։ Դպրոցում ավանդույթներ կան, ասում է դպրոցի տնորենն ու քայլերն ուղում դեպի առաջին դասարան յուրաքանչյուր սեպտեմբերի 1-ին առաջին դասարանը անվանակոչվում է զոհված ազատամարտիկներից մեկի անունով։ Սա եւ հայրենասիրություն է սերմանում, առաջին օրը հենց նրանք լսում են հերոսի անունը, պարտավորվում են իմանալ նրա կենսագրությունը ամեն ուսումնական տարվա վերջում նրանք այդ հերոսի նկարն ու կենսագրությունը իրենց հետ տանում են մինչև դպրոցը ավարտելը։ Այս ուսումնական տարում առաջին դասարան անվանակոչվել է Արցախյան ազատամարտի հերոս Էդիկ Ղուկասյանի անունով։ Դպրոցն ունի 73 աշակերտ, բացականներ գրեթե չեն լինում, ասում է տնորենը։ Հակահամաճարակային բոլոր պայմանների խիստ պահպանմամբ դասընթացները բնականոն հունով են ընթանում։ Զորիկ Աբ รา համյանն այն համոզմանն է, որ հերավար կրթությունը լիարժեք գիտելիք տալ չի կարող։ Շրջում ենք դպրոցի դասասենյակներով, շենքային պայմանները բավարար են, խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն, ասում է կրթօջախի տնորենը։ Դպրոցում արկա է համակարգչային սենյակ, որը համապատասխան ձևով չենք կարողանում կահ գլխավորել, քանի որ այդ դասասենյակը ծառայում է նաև որպես դասարան, այդտեղ ինֆորմատիկայի դասերի ժամանակ տվյալ դասարանը տեղափոխվում է եւ կազմակերպվում է ինֆորմատիկայի դասաժամ, Ունենք նաև առարկայական կաբինետներ ռուսաց լեզվի, հայոց պատմության, հայոց լեզվի, դրանք եւս ծառայում են որպես դասարան, Համատեղության կարգով օգտագործում են նաև նիստերի դահլիճը, այն բազմաֆունկցիոնալ է, կատակում է տնորենը։ Չնայած հարմարվել են արդեն, բայց սպասում են, որ մի օր առանց իրար նեղություն տալու իրականացնեն դպրոցական բոլոր միջոցառումները։ Օգտագործում է որպես նիստերի դահլիճ, նորից որպես դասարան, որպես խաղահրապարակ երեխաների համար, քանի որ ունենք մարզադահլիճ, ձմեռային պայմաններում հնարավորինս չափ պարապմունքների անցկացում նիստերի դահլիճում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը։ Փոխարենը սուղ է մասնագետների խնդիրը, դպրոցը մանկավարժների պակաս ունի։ Քիմիայի մասնագետ ունենք, արդեն 5-րդ տարին է, մի տարի դասավանդել է ուսանողուհի, իսկ արդեն այս տարի 4-րդ տարին է, որ մեր ֆիզիկայի մասնագետն է կրթության նախարարության թույլտվությամբ համապատասխան ատեստավորմամբ թափուրտեղի մրցույթների ավարտից հետո դիմող եւ ուսուցիչ չունենալու պատճառով նրան նորից երաշխավորագրով նշանակում ենք որպես նաև քիմիայի ուսուցիչ։ Մաթեմատիկայի մասնագետն է այս տարի պատերազմից հետո տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ 19 ժամը ներկայությամբ հայտարարված էր ելի թափուրտերի համար մրցույթ, բայց նորից կրկնակի մրցույթի ավարտից հետո դիմող չունեինք 5-րդ կուրսի ուսանողուհի է դասավանդում թույլտվությամբ երաշխավորագրով կրթության բաժնի ղեկավարի թույլտվությամբ ինչը ուսումնական տարվա պարապմունքների ավարտը Կրթօջախը հովանավորների շնորհիվ համալրված է համապատասխան գույքով։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը դպրոցին նվիրատվություններ են արել աշխարի տարբեր կետերից։ 2020 թվականին օգոստոս ամսում Ամերիկայի հայ դպրոցի հիմնադրամի կողմից 70 աշակերտների համար ստացել ենք եւ նստարաններ, ըստ օղակների եւ աթոռներ, գրատախտակներ, 2020 թվականին նորից օգոստոս ամսում հայ հեղափոխական դաշնակցության Կարսի շրջանի Աղբալյան կոմիտեության կողմից ֆինանսավորվել է դպրոցի սանհանգույցների վերանորոգման համար, որից նաև շինանյութեր է տրամադրվել այդ գումարից դպրոցի ներքին հարդարման աշխատանքների համար։ Ճիշտ է, աշխատանքը կատարվել է։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնել շնորհակալագրի տեսքով այդ կոմիտեությանը։ Կան որոշակի թերություններ կատարված աշխատանքներում, որոնք հիմա դպրոց դպրոցի ներուժով մենք ենք դերությունները վերացնում Տնորենն ասում է դպրոցը ներքին հարդարման կարիք ունի։ Խնդրի մասին տեղյակ են Մարտակերտի շրջվարչակազմում։ Խոստացել են մոտ ժամանակներս այդ հարցն էլ կլուծվի։ Մինչև պատերազմը դպրոցում տարբեր ստեղծագործական խմբակներ են գործել։ Հիմա դրանք քչացել են թե ինչ հաճույքով ու ջանասիրությամբ էին երեխաները մասնակցում այդ խմբակներին, երևում է Միջանցքի պատերի խորթուբորթություններն ու թերությունները ծածկող զարդարող ձեռագործ աշխատանքներով։ Մեկը մեկից գեղեցիկ, խորհրդանշական, ամեն մեկն իր պատմությամբ ու ձեռագրով։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։